26 skirsnis Visi mani, kad karlinis nesusitvardys ir ką nors iškrės, bet nepaprastai nustebo, kai vieną ranką jis paėmė stiklinę, kitą butelį, įsipylė vyno ir visiškai ramiu balsu pasakė Į tavų sveikatą, dievo lačiai. Ir išlenkė stiklinę, net jo ranka nesudrebėjo. Paskui atsisėdęs prie ugnies tarė Duokite mano dalį vakarieniais, išalkau tiek kelių sukoręs. Te gyvoja karlinis, sušuko plėšikai, taip ir reikia, štai kur tikrai draugiškas poelgis. Ir vėl visi susėdo aplink laužą. Dievolačas pasišalino. Karlinis valgė ir gėrė, tartum nieko nebūtų įvykę. Plėšikai nustebė žvilgčiojo į jį, sutrikė dėl jo abejingumo. Staiga visi išgirdo užpakalį sunkius žingsnius. Jie atsigrėžė, prie laužo artinosi dievolačas su jaunaja belaisve ant rankų. Jos galva buvo atmesta, ilgi plaukai siekia į žemę. Juo labiau jis artėjo prie laužo apšviesto rato, juo aiškiau buvo matyti, kad mergina ir plėšikas išbliškia. Toks kraupus ir iškilmingas buvo tas ateimas, kad visi sustojo. Tik karlinis ramiai sėdėjo, valgė ir gėrė, tarsi nieko nebūtų įvykę. Dievo lašas vis artėjo visiems tylint ir galų gale padėjo ritą vadui prie kojų. Tuomet visi suprato, kodėl toks išbliškęs plėšikas ir tokia balta mergina. Jai po kairiaje krūtimi kyšojo peilio kotas. Visų akys nukrypo į karlinį. Jam prie diržo kabojo tuščia makštis. Taip, tarė vadas, dabar aš suprantu, kodėl karlinis buvo pasilikęs. Laukinė prigimtis moka vertinti drąsų poelgį, nors galbūt nei vienas iš plėšikų nebūtų padaręs, ką padarė Karlinis, bet visi jį suprato. Karlinis taip pat atsistojo ir priejo prie rytos kūno, uždėjęs ranką ant pistoleto rankenos. O dabar, tarė jis, ar kuris nors varžysi su manim dėl šiaus moters? Ne, atsakė vadas, ji tavo. Karlinis paėmė ją ant rankų ir išnešė iš laužo apšviesto ratų. Kukumetas, kaip paprastai, statė sargybinius ir plėšikai susisupę į apsiaustus sugulė aplink laužą. Vidurnaktį sargybinis pakėlė aliarmą, akies mirksnių vadas ir plėšikai sukilo. Pasirodo atvyko rytos tėvas, jis atnešė už dukterį išpirką. Imk, tarė jis kukumetui kiždamas maišelį sidabrinių, štai 300 piastrų, gražink man dukterį. Bet vadas, nepaėmęs pinigų, davė jam ženklą sekti paskui jį. Senis nusekė, Jie atsidūrė už medžių, pro kurių šakas mirgėjo mėnesieną. Pagaliau kukumetas sustojo, ištiesė ranką ir parodė jam po medžiu dvi figūras. Štai, tarė jis, reikalauk savo dukters iš karlinio, jis tau viską paaiškins. Ir grįžo pas draugus. Senis sustingo vietoje. Jis jauti, kad kažkokia paslaptinga nelaimė, didžiulį nepataisumą, pakibo jam virš galvos. Pagaliau jis žengė į priekį, stengdamasis įžiūrėti, kas vyksta po medžiu. Išgirdęs žingsnius, karlinis pakėlė galvą ir senis aiškiau pamatė dviejų žmonių kontūrus. Ant žemės gulėjo moteris. Jos galva buvo uždėta vyrui ant kelių. Vyras buvo pasilenkęs prie jos. Kai jis pakėlė galvą, pasirodė moters veidas. Jis glaudė moterį prie krūtinės. Senis pažino savo dukterį, o karlinis pažino senį. Aš tavęs laukiau, tarė plėšikas rytos tėvui. Niekšė, sušuko tėvas, ką tu padarėjai? Ir siaubo pagautas, jis žiūrėjo į rytą nejudančią kruviną su peiliu krūtinėje. Minulio spindulys krito ant jaus apšviesdamas ją blankę šviesą. Kukumetas išprivartavo tavo dukterį, tarė plėšikas. Aš ją mylėjau, todėl nužudžiau. Po to ji būtų tapusi visos gaujos žaisliuku. Senis netariniai žodžio tik išbalo ičmėklą. Jeigu aš kaltas, toliau kalbėjo Karlinis, atkeršik už ją. Jis ištraukė peilį merginai iš širdies ir vieną ranką padavė jį seniui, o kita praskleidė švarką ant krūtinės. Tu gerai padarėjai, tarė senis dusliu balsu, apkabink mane, sūnau. Karlinis raudodamas puolė į savo mylimosios tėvo glėbį. Tai buvo pirmos ašarus to krauju susitepusio žmogaus gyvenime. O dabar, tarė senis, padėk man palaidoti dukterį. Karlinis atnešė du kastovus ir tėvas draugė su mylimuoju ėmė kasti duobę po vešliomis šimtamečių ažuolų šakomis. Kai duobė buvo iškasta, tėvas pirmas pabučiavo nužudytoją, paskui mylimasis. Tuomet vienas paėmė ją už kojų, kitas už pečių ir nuleido į duobę. Abudu atsiklaupė ant duobės krašto ir sukalbėjo užmirusiąją maldą. Paskui vėl paėmė kastuvus ir užkasė duobę. Senis padavė karliniui ranką. Ačiū, sunau, tarė jis, dabar palik mane vieną. Bet, dvėjojo šis, palik mane, aš reikalauju. Karlinis pakluso, nuėjo pas draugus, įsisupo į apsiaustą ir netrukus užmigo, matyt taip pat kietai, kaip ir jie. Jau vakare buvo nutarta pakeisti stovyklos vietą. Valanda prieš išauštant kukumetas pažadino savo vyrus ir įsakė vykti kelionin. Bet Karlinis nenorėjo palikti miško, nesužinojęs, kas atsitiko rytos tėvui. Jis nuėjo į tą vietą, kur su juo buvo įsiskyręs. Senis kabojo ant šakos to ažulo, kuris saugojo jo dukters kapą. Prie tėvo kūno ir prie dukters kapo Karlinis prisiekė atkeršyti už abudo tačiau nespėjo ištesėti priesaikos, nes po dviejų dienų žuvo per susirėmimą su Romos karabinieriais. Visi stebėjusi, kad nors jis buvo atsisukęs į priešą, kulka jam pateko į nugarą. Bet niekas nebesistebėjo, kai vienas plėšikas savo draugams pasakė, kad tuo metu, kai karlinis krito, per dešimtį žingsnių jam už nugaros buvo kukumetas. Ta rytą, kai gauja kėlėsi iš Frozinonės miško, kukumetas tamsoje pasiekė karlinį, girdėjo jo priesaiką ir būdamas atsargus žmogus užbėgo jam už akių. Apie tą baisų vardą sklido dar daug kitų nemažiau įdomių istorijų. Užtat nuo Fondžio iki Perudžos visi drebėdavo tik išgirdę kukumetų vardą. Apie tas istorijas dažnai kalbėdavosi Luidžis su Tereza. Tereza virpėdavo iš baimės, bet vampa su šypsena ją ramindavo, plekšnuodamas ranka per puikų į šautuvą, taip šauniai mušantį į taikinį. Jeigu ji nenusiramindavo, vampa parodydavo jai varną, tupinčią nuo jų per keletą žingsnių ant sauso šakos nutaikydavo, paspausdavo gaiduką ir paukštis krisdavo negyvas. Tuo tarpu laikas bėgo. Jaunuoliai nutarė susituokti, kai vampai suais 20 metų, o Terezai 19. Abu buvo našlaičiai, prašyti leidimo tuoktis jiems reikėjo tik savo šeimininkus. Jie paprašė ir gavo. Kartą svajodami apie ateitį, jaunuoliai ūmai išgirdo šūvius. Paskui iš giraitės, prie kurios jie kaip paprastai ganydavo savo kaimenės, išbėgo žmogus ir šoko prie jų. Pribėgęs arčiau sušuko. Mane vejasi, paslėpkite. Jaunuoliai iš karto pažino, kad jis plėšikas. Tačiau tarp Romos valstiečio ir Romos plėšiko yra įgimta bičiulystė. Pirmasis visada pasiryžęs ištiesti pagalbos ranką antrajam. Nei žodžio netarės, vampa pribėgo prie akmens, dengiančio jų olos angą, atvertė jį, parodė beigliui tą niekam nežinomą prieglobstį, vėl jį užrito ant angos ir atsisėdo šalia Terezos. Bemaž tuo pačiu metu keturi raiti karabinieriai pasirodė miško pakraštyje. Trys matyt ieškojo bėglių, o ketvirtasis nutvėręs už kaklo vilko sugautą plėšiką. Karabinieriai nužvelgė vietovę, pamatė jaunuolius, šuoliais priejojo prie jų ir ėmė klausinėti. Tie nieko nebuvo matę. Pikta, tarė jų vyresnysis, tas, kurio ieškome, vadas. Kukumetas, nejučiom riktelėjo Luidžiai su Tereza – Taip, atsakė vyresnysis, o kadangi už jo galvą paskirta tūkstantis romėniškų ekių, penki šimtai tektų jums, jeigu padėtumėte mums jį sugauti. Jaunuolį žvilgtelėjo kits į kitą. Karabinėrio širdyje įsižiebė vilties kibirkštėlį. 500 romėniškų ekių tai 3000 frankų, o 3000 frankų nemažas turtas dviem vargšams našlaičiams, ketinantiems susituokti. Taip, pikta, atsakė Vampa, bet mes jo nematėme. Karabinieriai nušuoliavo į visas pusės, tačiau nieko nerado. Paskui vienas po kito dingo. Tada vampa atritino akmenį ir kukumetas išėjo iš olos. Jis matė pro granito durų plyšį, kaip jaunuoliai kalbėjusi su karabinieriais ir nutokė, apie ką jie kalbėjusi. Luidžio ir Terezos veiduose jis perskaitė tvirtą pasirežimą jo neišduoti. Išsitraukęs iš kišenys maišiuką aukso, atkišo jį savo išgelbėtojams. Vampa išdidžiai pakėlė galvą, bet Terezos akį sublizgo, kai ji pagalvojo, kiek už tą auksą būtų galima nusipirkti brangenybių ir papuošalų. Kukumetas buvo tikras velnes, gyvatėj pasivertusi plėšiku. Jis pastebėjo tą žvilgsnį, numanė, kad Tereza yra verta Jėvos duktė ir grįždamas į mišką keletą kartų atsigrėžė, tartum atsisveikindamas su savo išgelbėtojais. Prabėgo keletas dienų, Kukumetas daugiau nepasirodė, apie jį nieko nebuvo girdėti. Artinusi karnavalas. Grafas San Felice nusprendė suruošti didelį kaukių balių, į kurį buvo pakviesta visa Romos aukštuomenį. Tereza labai norėjo pamatyti tą šventę. Luidžis paprašė ūkvedį, kad leistų jam įsimaišius į tarnų būrį, dalyvauti baliuje drauge su Tereza. Grafas rengė pokylį, norėdamas padaryti malonumą savo dukteriai Karmelai, kurią jis dievino. Karmela buvo vienmetį ir vienodo ūgio su Tereza, o Tereza savo grožiu nenusileido grafaitai. Po kelio vakarą Tereza apsivilko pošniausiais drabužiais, įsisegė į plaukus brangiausius sektukus, užsidėjo ant kaklo labiausiai žėrinčius karolius. Ji buvo apsivilkusi fraskačių valstietės kostiumu. Luidžis apsirengė spalvingai šventiniais toskaniečio drabužiais. Abudu, kai buvo sutarta, įsimaišė į tarnų ir valstiečių būrį. Balius buvo nepaprastai puikus. Ne tik grafo rūmai buvo nutvieksti žiburių, bet ir kiekviename parko medyje kabojo spalvoti žibintėliai. Užtat gausų svečiai netrukus išgužėjo iš rūmų į terasas, o iš terasų į parko alėjas. Kiekvienoje kryškelėje grojo orkestras, stovėjo stalai su saldumynais ir vynais. Vaikščiojantieji sustodavo, susiorganizuodavo kadrilį ir šaukdavo ten, kur užeidavo noras. Karmela buvo apsivilkusi Sonino valstietiais drabužiais. Jos kepuraitai buvo įsiuvinėta perlais, auksiniai plaukų smeigtukai tviskėjo deimantais, stambiomis gėlėmis atausta turkiško šilko juosta juosi talija, palaidinė ir sijonas buvo iš kašmyro, prijuosti iš indiško muslino, korsažas susakstytas brangakmeniais. Dvi jos draugės buvo taip pat apsirengusios valstietiais drabužiais. Viena netuno, kita ričėjos. Keturi jaunuoliai iš turtingiausių, kilmingiausių Romos šeimų lydėjo jas su ta grinai italams būdinga laisva elksena, kuriai lygiaus nerasi nei viename kitame krašte. Jie irgi buvo persirengę kaimiečiais – Albano, Veletrio, Čivita Kastelano ir Soros. Savaime aišku, vyrų kostiumai, kaip ir moterų, žirėjo auksu ir brangakmeniais. Karmelai kilo mintis pašaukti kadrilį vienodais kostiumais, bet stigo vienos damus. Karmela apsidairė aplinkui, nebuvo nei vienos viešnios apsivilkusios panašiai kaip ji ir jos draugės. Grafas San Felici parodė jai Terezą, kuri įsikibusi Luidžiui į ranką stovėjo atokiau tarp valstiečių. Tėvelį, jūs leisite? paklausė Karmela. Be abejo, atsakė grafas, juk dabar karnavalas. Karmela pasilenkė prie savo kavalieriaus ir, rodydama Terezą, tyliai pasakė jam keletą žodžių. Jaunuolis surado akimis, ką rodai graži Karmelos rankytai, nusilenkė ir nuėjo pakviesti Terezos kadriliui, kurį suorganizavo grafo duktė. Raudonis nuplėskė Terezai veidą. Ji klausimai žvilgtelėjo į Luidžį, atsisakyti nebuvo galima – Luidžis išlėto paleido Terezos ranką ir ji, visa drebėdama, leidusi puošnaus kavalieriaus nuvedama ir užėmė savo vietą ponų kadrilyje. Žinoma, dailininko akiai rimtas ir neperkrautas Terezos kostiumas būtų labiau patikęs negu Karmelos ir jos draugių. Bet Tereza buvo lengva būdį ir koketį. Įsiuvinėtas indiškas muslinas, turkiško rašto juosta, prašmatnus kašmyras – visa tai apakino ją – o safyrų ir deimantų spindėjimas varė iš proto. Bet ir Luidži apėmė naujas nepatirtas jausmas. Tai buvo gniaužintis skausmas, kuris prasidėjo širdyje, paskui išsklido gyslomis po visą kūną. Jis sekė akimis kiekvieną Terezos ir jos kavalieriaus krustelėjimą. Kai jie imdavosi už rankų, jam sukosi galva, kraujas tviskėjo gyslose, ausyse, rodė skamba varpai. Kai jie šnekučiavo ir Tereza kukliai, nuleidusi akis klausėsi savo kavalieriaus žodžių, Luidžis išskaitė iš liepsningų jaunuolių žvilgsnių, jog jo žodžiai pagirimo žodžiai. Tuomet jam rodys, kad žemė sukasi po kojomis ir kad visi pragarų balsai kužda apie mirtį ir nužudimą. Bejodamas pasiduoti beprotystei, jis vieną ranką čiupo už krūmo, šalia kurio stovėjo, o kita mišlungiškai spaudė išpjaustinėtą durklą – kuris buvo užkištas už diržo, pats nepastebėdamas, kad nekarta buvo beveik ištraukęs jį iš makšties. Luidžis paviduliavo. Jis jautė, kad gali netekti savimilaus ir kokią teis Terezos. Na, o Tereza iš pradžių susidrovėjusi ir įsigandusi, netrukus atgavo pasitikėjimą – Jau sakėme, kad ji buvo gražuoliai, bet to kupina gracijos, tos laukiniais gracijos, kuri tūkstantį kartų patrauklesnė už mūsų pamaivišką ir dirbtinį gracingumą. Tereza pasidarė kadrilių karalienę. Ir jeigu ji pavydėjo grafo San Feličiais dukteriai, tai mes nedrįstame teikti, kad Karmela žiūrėjo į ją nebepavydo. Pašokus kadrilį, puikusis jos kavalierius žerdamas komplimentus, palidėjo ją į vietą, kur jos laukė Luidžis. Šokdama kadrilį, Tereza keletą kartų žvilgtelėjo į jį ir matė išbliškus į skausmingą jo veidą. Kartą jai prieš akis net blikstelėjo lyg kraupus žaibas durklo ašmenys. Kone virpėdama ji paėmė savo mylimą jį už parankiais. Kadrilis turėjo didžiulį pasisekimą, visi svečiai norėjo, kad jis būtų dar kartą sušauktas. Tik Karmela nesutiko. Bet grafas Anfeličiai tai prisispyręs prašė, kad pagaliau jį nusileido. Tučto jau vienas iš kavalierių puoli kviesti Terezos, be kurios kadrilis nebūtų pavykęs, tačiau mergina jau buvo dengusi. Luidžis jautė neturėsės jėgų iškentėti antrą tokį bandymą ir pusiau įkalbėjo, pusiau privertė Terezą pereiti į kitą sodo dalį. Tereza nenorum pakluso. Jaunuolio veidas buvo pergreiptas, jis tylėjo ir krūpčiojo, ir jis suvokė, kas jam darosi. Pati taip pat buvo susijaudinusi ir nors nebuvo padariusi nieko blogo, suprato, kad Luidžis gali jai papriekaištauti, už ką ji nežinojo, bet jauti, kad tas priekaištas būtų pelnytas. Tačiau Tereza labai nustebo. Luidžis tylėjo ir per visą vakarą nepratarinį žodžių. Tik kai nakties vėsa išvėjo svečius iš sodo ir jie suėjo šaukti į rūmus, Luidžis, palidėjęs Terezą namo, paklausė. Tereza, Apie ką tu galvojai, kai šokai prieš jaunąją grafaitę? Aš galvojau, atvirai prisipažino mergina, kad pusę gyvenimo atiduočiau už tokį kostiumą, kokį jį vilkėjo. O ką tau sakė tavo kavalierius? Jis man sakė, kad aš galiu lengvai gauti tokį kostiumą, kad te reikia man ištarti tik vieną žodį. Jis teisybę sakė, tarė Luidžis. Tu iš tikrųjų norėtum turėti tokį kostiumą? Taip. Turėsi jį. Tereza nustebusi pakėlė galvą ir norėjau kažko paklausti, bet jo veidas buvo toks rūškanas ir baisus, kad žodžiai apmirė jaus lūpose. Po to Luidžis tučto jau nuėjo. Tereza lydėjo jį akimis. Kai jis išnyko tamsoje, jie atsidususi įėjo į kambarį. Ta pačią naktį atsitiko nelaimiai. Matyt per tarnų neatsargumą. Jie pamiršo užgesinti žiburius ir San Feličiais rūmose – puikiausios Karmelos fligelėje kilo gaisras. Vidurnaktį pabudusi, ji pamatė liepsną, šoko iš lovos ir užsimetusi halatą puolį prie durų. Bet koridorius, kurį reikėjo perbėgti, jau buvo apimtas gaisro. Tada ji grįžo į savo kambarį ir ėmė garsiai šauktis pagalbos. Staiga jaus langas, buvęs 20 pėdų nuo žemės atsidarė, į kambarį iššoko jaunas valstietis, pagrėbė ją ant rankų ir su nežmoniška jėga, neapsakomai vikriai, išnešė ant pievelės, kur ši apalpo. Kai ji atsipeikėjo, šalia buvo jaus tėvas. Aplinkui tupinėjo tarnai, vieni per kitus tenkdamiesi jai padėti. Visas rūmų fligelis sudegė, bet argi tai svarbu, jei Karmela buvo gyva ir sveika. Visi ieškojo jos išgelbėtojo, bet jis nesirodė. Klausinėjo visų, bet niekas nebuvo matęs. O pati Karmela buvo taip susijaudinusi, kad nespėjo įžiūrėti jo veido. Grafas buvo nepaprastai turtingas ir jai neminėsime pavojaus, kuris greisiai Karmelai gaisras nepadarė jam didelių nuostolių. Be to, stebuklingas dukters išgelbėjimas atrodė kaip nauja apvaizdos malonė. Kitą dieną įprastų laiku abu jaunuoliai susitiko pamiškėje. Luidžis atėjo pirmas ir džiaugsmingai pasveikino Terezą. Rodys jis buvo visai užmiršęs vakar dienos įvykius. Tereza buvo susimašiusi, bet matydama Luidžį giedrą ir smagų, taip pat pasidarė nerūpestingai linksma. Beje, tokia visada būdavo, jei tik koks aistringas troškimas nesudrumsdavo jai ramybės. Luidžis paėmė Terezą už parankiais, nuvedė prie olos ir sustojo. Mergaitė supratusi, kad čia dedasi kažkas nepaprasta, įdėmiai pažvelgi į jį. Tereza, tarė Luidžis, vakar tu man sakei, kad atiduotum viską pasaulyje už tokį kostiumą kaip grafo dukters. Taip, atsakė Tereza nustebusi, bet tas noras buvo lengvabūdiškas. O aš tau atsakiau, turėsi jį. Taip, patvirtino mergaitį, kuri klausydamasi Luidžio vis labiau stebėjusi. Bet tu tikriausiai taip atsakė norėdamas padaryti man malonumą. Tereza, aš tau niekad nieko nesužadėjęs tuščiai, išdidžiai atsakė Luidžis. Jeik į olą ir apsirenk. Ištaręs šiuos žodžius, jis nuritino akmenį ir parodė Terezai olą, apšviestą dviejų žvakių, degančių abiejose puikaus veidrodžio pusėse. Ant paprasto stalo, kurį buvo padaręs Luidžis, buvo padėti perlų karoliai ir deimantų sektukai. Šalia ant keidės gulėjo drabužiai. Tereza suriko iš džiaugsmų ir net nepaklaususi, iš kur atsirado tas kostiumas, net nepadėkojusi Luidžiui, puolė į olą. Luidžis tučto jau užvertė akmenį ant angos, nes kalveliais viršūnėje užstojusios jam palestriną. Jis pastebėjo raitelį, kuris sustojo, tarsi nežinodamas, kur pasukti. Raitelis labai aiškiai buvo matyti žydrame danguje, tai būdinga pietų toliams. Pamatęs Luidžį, Jis paragino arklį ir šuoliais prijojo prie jo. Luidžis neapsiriko, raitelis jojas iš palestrinos į Tivolį buvo paklydęs. Jaunuolis parodė jam kryptį, bet kadangi netoliese kelias vėl šakojus, raitelis bijodamas antrą kartą paklysti, paprašė Luidžį jį palidėti. Luidžis nusivilko apsiaustą, pasidėjo ant žemės, persimėti per petį į karabiną ir nuėjo šalia raitelių tuo sparčiu kalniečio žingsniu, kuris nenusileidžia arklio žingsniu. Po valandėlis Luidžis ir Raitelis pasiekė kryškelę. Ten jaunuolis didingai ištiesė ranką ir parodė vieną iš trijų kelių, kuriuo raiteliu reikėjo jauti. Štai jūsų kelias, tarė jis, jūsų malonybė dabar nepaklys. O štai tau atlyginimas, tarė keleivis duodamas jam keletą smulkių monetų. Ačiū, tarė Luidžis atitraukdamas ranką. Aš darau paslaugas, bet jų neparduodu. Jei atsisakai užmokesčių, tari raitelis matyt žinas, kaip skiriasi miestelėnų keliaklupšiavimas nuo kaimiečių išdidumo, tai gal priimtum dovaną. Dovana kas kita. Tai paimk šiuos du Venecijos cechinus ir duok padaryti iš jų savo sužadėtiniai auskarus. O jūs paimkite šį durklą, atsakė jaunasis piemuo. Nuo Albano iki Čivita Kastelano nerasite gražiau uždrožinėtos rankenos. Priimu tavo dovaną, pasakė keleivis. Bet dabar lieku tau skolingas, juk tas durklas kainuoja daugiau negu du cechinai. Perkant galbūt, bet aš pats jį išdrožinėjau ir man jis nekainuoja daugiau kaip vieną piastrą. Kuo tu vardu? paklausė raitelis. Luidžis Vampa išpiškino piemuo tokiu tonu, tarsi būtų sakęs Aleksandras Makedonietis, o jūs? Aš jūrininkas Sindbadas, atsakė raitelis. Francis Depinė nustebęs suriko. Jūrininkas Sindvadas, tarė jis. Taip atsakė pasakotojas, tokiu vardu jis pasivadino. Na, kuo jums nepatinka šis vardas, įsiterpė Alberas. Labai gražus vardas ir prisipažinsiu, tikroje Sindvado nuotykiai kažkada mane labai domino. Francas nutilėjo. Jūrininko Sindvado vardas jam pažadino daugybę atsiminimų. Pasakokite, tarė jis šeimininkui. Vampa nerūpestingai įsikišo į kišenę du cechinus ir išleito pasuko atgal. Būdamas per kokius 300 žingsnių nuo olos, jis išgirdo riksmą. Luidži sustojo ir ėmė klausytis. Po akimirkos aiškiai išgirdo savo vardą. Riksmas sklido nuo olaus. Jis šoko pirmin it kalnų oška, bėgdamas usitaisi šautuvą ir keletų šuolių pasiekė kalvos viršūnę. Iš čia riksmas gelbėkit buvo girdėti dar aiškiau. Jis žvilgtelėjo žemyn. Kažkoks vyriškis grobė Terezą, kaip kentauras Nesas deja nėra. Grobikas dūmė į mišką ir jau tris ketvirčius kelių buvo nubėgęs. Vampa akimis išmatavo nuotolį. Tarp jau ir grobiko buvo nemažiau kaip 200 žingsnių. Vampa suprato, kad tas dings su Tereza miške anksčiau, negu jis jį pavys. Jaunasis piemuo sustojo kaip įbestas. Jis nusikabino šautuvą, prisidėjo prie pėties, nutaikė ir paspaudė gaiduką. Grobikas taiga sustojo, paskui suklupo ir krito, pargriaudamas Terezą. Bet Tereza to jau pašoko, o grobikas liko gulėti kamuojamas prieš mirtinių traukulių. Vampa puoli prie Terezos. Nubėgusi kokie dešimt žingsnių nuo mirštančiojo, ji taip pat suklupo. Luidžiui dingtelėjo siaubinga mintis, kad kulka, mirtinai pakirtusi jo priešą, kliudė ir sužadėtinę. Laimė šitaip neatsitiko, Tik patirta baimė buvo ateimusi Tereza jėgas. Įsitikinęs, kad ji nepaliesta, vampa nuėjo prie sužeistojų. Tas jau merdėjo. Jo kumšiai buvo mišlungiškai sugniaušti, burna perkreipta, plaukai pasišiaušę ir drėgni nuo priešmirtinio prakaito. Akys buvo atmerktos ir vis dar grėsmingos. Vampa pažino, kad tai kukumetas. Nuo tos dienos, kai jaunuolė išgelbėjo plėšiką, jis įsimylėjo Terezą ir prisiekė, kad mergina turėsinti priklausyti jam. Jis nesiliovė jos tykojas. Pasinaudojęs tuo, kad Luidžis paliko ją vieną, norėdamas parodyti raitelių kelią, jis pagrubė merginą ir jau tikėjusi laimėjęs. Bet taikliaus piemens rankos paleista kulka pervirė jam širdį. Vam pažiūrėjau į jį ir jo veide nebuvo matyti jokio susijaudinimo. O Tereza, vis dar virpėdama, labai nedrasiai priejo prie mirusiojo plėšiko ir baigščiai ėmė žiūrėti į jį pro savo mylimojo petį. Vampa atsigrėžė į ją. Ak, puiku, tu jau apsirengusi, tarė jis, belieka man pasirūpinti savo tualetu. Iš tikrųjų, nuo galvos iki kojų Tereza buvo apsivilkusi grafo San Feličiais dukters drabužiais. Vampa paėmė kukumeto kūną ir nunešė į olą, o Tereza pasiliko laukia. Jeigu šiuo metu pro šalį būtų jojas raitelis, jis būtų pamatęs keistą reginį. Piemenaitai ganų avis su kašmyro suknele, su auskarais ir perlų karoliais, jaus plaukuose daimantiniai sektukai, o korsažas susektas rubino sagomis. Be abejo, jis būtų pamanęs, kad sugrįžo Florijano laikai ir parvykęs į Paryžių būtų tvirtinęs, jog matė Alpių piemenaitę Sabinų kalnų papėdėje. Po penkiolikos minučių vampa išėjo iš olaus, jo kostiumas buvo toks pat puošnus kaip Terezos. Jis buvo apsivilkęs granatų spalvos aksomo palaidinę su kaltinėmis aukso sagomis, šilkiniai siuvinėta liemenė. Ant kaklo buvo romėniškas šalikas. Raudono ir žalio šilko juosta aukso atausta, žydro aksomo kelnės iki kelių su deimantinėmis aktimis, margo rašto zomšiniai getrai ir skrybėlė su plastančiais įvairias palviais kaspinais. Prie juosmens kabojo du laikrodžiai, o už juostos buvo užkištas puikus dorklas. Tereza iš susižavėjimų sušuko. Vampa su kukumeto kostiumu buvo panašus į jaunuolį iš Leopoldo Robero ar Šneco paveikslų. Pastebėjęs, kokį įspūdį padarė savo sužadėtinę, jis išdidžiai nusišypsojo. Ar tu pasiryžusi sujungti savo dalę su mano likimu, kad ir koks jis būtų, paklausė ją. Taip, sušuko Tereza ir visur eisi paskui mane, nors į pasaulio kraštą. Tai duok ranką ir eime, negalima gaišti. Mergina padavė savo mylimajam ranką, net neklausdama, kur ją veda. Tuo metu jis atrodė jai gražus, išdidus ir galingas kaip dievaitis. Juodu pasuko į mišką ir po valandėlis dingo už medžių. Nereikia nei sakyti, kad Vampa gerai žinojo visus kalnų takelius. Jis ėjo vis gilyn į mišką, nedvėjodamas nei akimirkos, nors ten nebuvo jokio praminto takelio. Jis orientavosi pagal krūmus ir medžius. Taip juodu ėjo maždaug pusantros valandos. Pagaliau atsidūrė pačioje miško tankmėje. Išdžiūvusi vaga vedė į tamsų tarpeklį. Vampa ėjo tuo nevaikščiotų keliu, vingiuojančiu tarp dviejų stačių krantų ir užtemdytų vešlių pušų šakų. Jeigu ne nuolaidi pakalniai, jį būtų buvę galima palaikyti taku į Averną, apie kurį kalba Vergilijus. Tereza vėl apimta baigštumo šioje kraupioje ir nikioje vietoje, tyliai glaudėsi prie savo valdovo, bet matydama, kad jo žingsnis vienodas ir veidas ramus, įstengė nuslėpti savo nerimą. Staiga per dešimtį žingsnių nuo jų iš užmedžio išlindo žmogus ir atstatė į vampą šautuvą. Ne žingsnio toliau, sušuko jis, nes nušausiu. Liaukis tarė vampa, atsainiai pakėlęs ranką, o Tereza, daugiau neslėpdama savo baimys, visa drebėjo ir glaudėsi prie jo. Argi vilkai tarp savęs jaunasi? Kas tu toks, paklausė sargybinis. Luidžis vampa, San Feličiais dvaro piemuo. Ko tau reikia? Pasikalbėti su tavo draugais, esančiais Rokabjankos proskinoje. Tai eik paskui mane, atsakė sargybinis, arba geriau eik pirmą, jei žinai kur. Vampa niekinamai nusišypsojo ir patraukė draugę su Tereza pirmin, žengdamas tokiu pat tvirtu ir ramiu žingsniu, kaip iki šiol. Po valandėliais plėšikas davė jiems ženklą sustoti. Jie pakluso. Plėšikas tris kartus sukrankė kaip varnas. Jam atsakė, taip pat krankimas. Gerai, tarė plėšikas dabar, gali eiti tolyn. Luidžis ir Tereza nuėjo tolyn. Bet juo toliau jie ėjo, juo labiau Tereza glaudėsi prie savo mylimojo, tarp medžių iš tikrųjų sublizgėjo šautuvų vamžiai. Roka Bjankos proskina buvo nedidelio kalnų viršūnėje, čia matyt kadaise buvo ugnikalnis, užgesęs dar prieš Romului ir Remui paliekant Albą ir įkuriant Romą. Tereza ir Luidžis užkopė į viršūnę ir iš karto susidūrė su kokie 20 plėšikų. Tas vaikinas jūsų ieško, jis nori pasikalbėti su jumis, pranešė sargybinis. Ką jis nori mums pasakyti, paklausė plėšikas, kuris pavadavo vadą. Noriu pasakyti, kad man nusibodo piemenauti, atšovė vampa. Aha, suprantu, tarė vado pavaduotojas, tu atėjai prašyti, kad priimtume į būrį. Labai prašom, sušuko plėšikai iš Feruzino, Pampinarus ir Ananijos, kurie pažinojo Luidžį vampą. Taip, bet aš noriu būti ne šiaip savo jūsų draugas. O kogi tu nori, paklausė nustebę plėšikai. Aš noriu būti jūsų vadas, atsakė Luidžis Vampa. Plėšikai prapliupo juoktis. O ką tu padarei, kad užsitarnautum tokią garbę, paklausė vado pavaduotojas. Aš nužudžiau kukumetą. Va, esu apsivilkęs jo drabužiais ir padegiau San Feličiais rūmus, norėdamas padovanoti savo sužadėtiniai vestuvinius drabužius.